се надавам во наредните 30 на минути ќе успеам да покрием 20 стиха од 11 глава Јован. Застанавме се сеќавате кај 16 стих, кога Тома, и денеска беше спомнат на два пати, мислам, од братот Јанош, ќе рече, па еде сите со Исуса во Јудеа и сите да загинеме ако загинеме. Да се подсетеме само малку и Имаше малку еден момент и точно е, која ќе видам во овој превод, во ревидираниот превод, стои дека местото каде што Јован крштевал на реката Јордан се вика Витанија. Во другиот превод е Витавара. Меѓутоа, ова Витанија не е таа Витанија од каде што потекнуваат Марта, Марија и Лазар. Ова е место кое што е 40 на километра далечен од Иерусалим и се наоѓа од другата страна на Јордан, Таму Исус ки замени, секјавате, кон крајот на десетата глава, видовме, откако зеле камења да го каменуваат, ке замине од другата страна на Јордан, каја што Јован крштеваше, и таму сосема поинаква приказна. Неговата порака беше примена, мнозина поверуваа. Во 11 глава, значи, имаме ситуација кога до него доаѓа гласник и прима порака дека Лазар, оној кого што го љубиш, <clears throat> е болен. Во ова 11 глава буквално никој не знае, никој не може да разбере како тоа Исус постапува и што всушност сака, што всушност прави тој. зашто рековме? Болен е некој кога што Исус посебно го љуби, Лазар и не само Лазар, туку целото тоа семејство Марта и Марија, каде што вообичаено често пати знаел да сврати и да се одмори, едноставно милеел да биде во присуство на тие луѓе, зошто? Рековме не дека некој посебно му се нешто мили на Господа. Господ ги, ги, ги сака сите. Не сака сите нас. Меѓутоа, ги видовме карактеристиките. Марија била таа која што постојано клечела по Христосовите нозе. Била желна да учи од него. За Лазара не слушаме никаде да изговорил никаков збор. Бил тивок, повлечен. Меѓутоа, читајте Дух Прво што ќе видите еден од најдобрите Христови ученици бил. И тој исто така спремен да учи. Марта многу брзо учела. Откако во една прилика ќе биде укорена од Исуса, после тоа во 12 глава Јован читаме во домот на Симона, таа служи, повторно служи, тоа е бил дар, но не приговара повеќе. Нема никакви забелешки повеќе. Чисто значи, така брзо учи нити Марта, нити Марија, нити Лазар, односно, веќе Лазар, значи, во, во предсмртни болки, ниту неговите ученици не можат да го разберат унесувањето Христово. Христос влекува, навидум не заинтересиран за целата состојба, а вели таму, многу го љубеше, многу ги љубеше сите нив. Реков минатиот пат. Кога Господ веднаш одговара на вашата молитва, има за цел да ја зајакне вашата вера. И наистина имаме искуства, сите ние, дека, мислам, дека пред богослужение баш сестра Стевка се пофали и кажа денеска каква била атмосферата кај така ни в дома, и тоа го поврза како одговор на незината утренска молитва. Видете, сето тоа многу убаво делува. Има моменти кога Господ одолговлекува со одговорот. Е, тогаш ја тестира и ја зајакнува нашата трпеливост. Е, има моменти кога не одговара, стално молчи. Затоа што спрема нешто поубаво, нешто подобро. И сега од 17 стик продолжуваме. Значи. Кога дојде Исус, значи веќе Исус после два дена чекање, одолговлекување, доаѓа, односно наближува до Витанија. Сега оваа Витанија е она од другата страна, односно близу Иерусалим се ногела само на 3 километри овде, дури во ревидираниот превод, барем во овој нов завет, стои појаснување дека тие 15 стадии всушност се еднакви на 3 километри. Значи, кога дојде Исус, откри дека тој веќе 4 дена е во гроб. Пазите, Исус откри дека Лазар бил 4 дена во гроб. Па Исус знаел дека Лазар е мртов, нели? Кажал Лазар спие. А веста која што ја примил била дека Лазар е болен. Исус знаел тоа веројатно, сака да остави што, што е можно посилен впечаток, затоа што зошто го спрема он ова дело, зошто спрема едно големо дело кој што ќе биде всушност, едно големо чудо ќе биде голема пресвртница во неговиот живот. Веќе настаните сега многу побрзо ќе почнат да се одвоју, од, одвиваат кон конечниот миг кога ќе биде и погубен. Знаеме дека целта му била да ја зајакне верата и кај неговите ученици, и кај народот, Па затоа и, знаете, во приликата кога ќе ја воскресне керката на Јаир, се шушкало дека таа не е ни била мртва, тој била само несвестен и тој ја освестил едноставно и, и затоа и чека. После тие три дена, да дојде во четвртиот ден и да го направи тоа големо дело. И Витанија, вели, беше близо до Иерусалим, околу 15 стадии, значи кажавме, околу 3 километри. И мнозина јудејци беа дошли кај Марта и Марија да ги утешат за нивниот брат. Знаете, тоа биле цели церемонии кога некој ќе починал. Јас читав некои работи. Па не знам, седум дена, па до 30 дена дори биле тие тажачки. Дори имало и платени жени кои што им било цел да плачат и да жалат. Може да замисле да имате една ваква работа, една ваква дејност, да бидете платени за да плачете. Веројатно за да ја сбогатите малку таа атмосфера, нели така, да ја збогатите познаваници. Исус ќе биде длабоко трогнат од целата таа ситуација, подосно ќе видиме. Значи, мнози на јудици беа дошли кај Марти и Марија да ги утешат за нивниот брат, и тоа траело со денови, значи, веќе, мислам, четврти ден, кога чу Марта дека доаѓа Исус, Излезе пред него, а Марија седеше дома. И сега ово е интересен момент, ако не ни е духот на прошлото, можеме да кажеме дека, па можеме да кажеме и такво нешто, дека и овде се гледа дури разликата во карактерите меѓу Марта и Марија. Марија, се секавате, постојано клечела покри Исусовите нозе. Веројатно имала многу поголема близина со од отколку Марта. И тоа што се случило да Лазар умре, а Исус го нема, иако свесни се сите знаат дека веќе пораката стигнала до него, ја срушило, ја скршило тотално. Била во тешка депресија, депримирана. Зошто се случува тоа што се случува? Често пати и нам не се случуваат такви работи. Зошто Господ не реагира? Каде е? Што прави? И останала. Меѓутоа, Духот на проштот ни вели дека тајно дошол гласот до Марта, значи никој да не слушне, зошто? затоа што меѓу многуте јудејци присутни имало од оние кои што предходно сакале да го каменуваат Исуса. И Исус ето тоа мудро го извел, не сакал да работите излезат од контрола. Марта слушнала и му оди во преседа. Значи Исус се наоѓа негде во близина до Витанија, не е во самото село. И тогаш Марта му рече на Исуса, Значи, овде имаме средбата меѓу Марта и Исус, а потоа ќе видиме каква е средбата меѓу Марија и Исус. Што му вели? Господи, ако беше ти овде, брат ми немаше да умре. Минатиот пат спомнавме. Јас ве праша тогаш, јас барем лично не сум забележал случај во Библијата да Исус некаде биде присутен и да во негово присуство некој умре. Едноставно, во присуство на оној кој што е дародавец на животот, оној кој што има а, живот кој што е не а, позајмен, исконски, во негово присутство не може да се случи смрт. И ова е точна констатација. Господи, ако беше ти овде, брат ми немаше да умре. Меѓутоа, Март овде ем покажува на некој начин вера, затоа што во следниот стик 22 ќе каже Но и сега знам, значи покрај тоа што Еве не дојде, задосни или не знам како размислувала, сепак знам што и да посекаш од Бога, Бог ќе ти даде. Покажала мера на вера, меѓутоа, што тоа овие зборови? Господи, ако ти беше овде, брат ми нема да умреш. Зарем не е, зарем не го лимитира на некој начин Марта Господа. Господ треба да биде присутен, за да се случи чудо. Да се посетиме на неколку глави порано денеска дури беше спомнато во братот Јанош го спомна примерот со римскиот службеник, што син бил болен. Тргал, тргнал од Капернаум, доаја се срќаваат со Исуса и дали Исус морало да отиде во Капернаум за да оживе, односно да се исцели неговиот син? Не. Овој му поверувал на зборот и дори тоа беше истакнато, сме го сме обратувале таа глава, тргнал лежерно, сигурен, полн со вера, дека така и е, дека неговиот син е жив и здрав. И дори утрето стигнал дома. И се осведочи дека токму во истиот миг, кога Исус ги изговорил тие зборови, се случило чудо. Значи, драги браки и сестри, ова е многу поучно. Ние не смееме да го ограничуваме Господа. Тоа не е вера, тојаш. Ако ти беше овде, брат ми немаше да умрем. Го ограничува во простор, го ограничува во време, <clears throat> го ограничува и во неговата моќ. Господ е семоќен. Господ ќе каже и рече светлина и би светлина. Така да, не станува збор за некоја вера кај Марта, иако ќе каже, како што го спомнавме 22 стик, да го повториме, но и сега знам што и да посекаш од Бога, Бог ќе ти даде. Меѓутоа, дали овде она мислела на некакво воскресение? <clears throat> што мислите, дали? Меѓу другото, мислела дека Исус може да воскресне. Па од подоснежниот текст се, се, се, се гледа дека не мислела воопшто на такво нешто. Веројатно мислеле на дека ете Исус ќе направи нешто сепак да ги утиши некако во нивната болка. Значи како и да е неговото присуство е пак благотворно. Еве читаме понатаму. Исус и рече 23 стих: Твојот брат ќе воскресне. И таа што вели? Значи онака теолошки точно одговара: Па да, знам дека ќе воскресне во последниот ден. И ние често пати Дете, читаме Библија, Дух Пророќство и некако премногу се врзуваме и го гледаме тој теоретски дел, теолошки дел, а не ја гледаме таа лична апликација што ја има тоа нешто за нас, лично за нас. Како што Марта, без друго спомнав, никој овде во 11 глава не знае што, што прави Исус. Не, не е свесен зашто Исус така постапува. Вели, знам дека ќе воскресне при воскресението во последниот ден. Можете да бидете добар теолог, можете да ги разбирате да работите, меѓутоа, ако го немате тоа лично искуство, ако го немате искусено Бог, се е залудно. И Исус и вели, јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ке живее. Овие се зборови кои што често пати ги изговараме, ете во прилики кога ќе почине некој наш ближен на гробишта и кога се сеќавам, ќе ги извикаме, ќе ги повикаме зборовите кои што следат, односно, пред крајот на 26 ти ќе ги прочитам повторно 25 и 26 комплет. Исус и рече, јас сум воскресение и живот, кој верува во мене и да умре, ќе живее, И секој што живее и верува во мене, нема да умре довека. И сега, го веруваш ли ти ова? И често пати можеше да се глед... да се видат лицата на гробарите пред се, како се смешкаат новиот збора. И да умреш, пак ќе живееш, како да не. Што зборува овој, кога ние сме тука со години копаме кој знае колку гробови сме ископале, па никој не стана. Но, пак ја повторам, јас сум воскресение и живот. Кој верува во мене и да умре, ке живее. Го веруваш ли ти ова? Ова, ова се неверојатни зборови, ова, ова е неверојатно охрабрување. Познаете, најголемата надеж на христијаните е, е воскресенијето. Зошто Павле вели во Солонјаните, по «Па ние не треба на, да тажиме и да жалиме како останатите? Зошто? Па зато што имаме таа блажена надеж во воскресенијето. И да умреш, да умреш со, овој, со оваа природна, оваа, оваа прва смрт, ти повторно ке живееш. Доколку веруваш во мене, вели Исус. И секој што живее и верува во мене, нема да умре довека, нема да умре за сета вечност. И дай Боже ова сите ние да го доживееме. Јас верувам дека тоа е скоро. Ние сме таа генерација која што верувам дека ќе го дочекаме Исуса живи. И никош нема да, да видиме смрт, замислете. Тоа е голема предност. Никој нема да жали по нас. <laughs> Ете, што ќе се раздели, може би, за кратко. Јас сакам да бидам. <laughs> Односно, да, да, да не видам смрт, иако, како е Божја воля, така ќе биде, нели? Меѓутоа, во однос на тоа во кое време живееме и како течат настаните, веруваме дека на вистина сме меѓу последните генерации дека скорешно е Христовото доаѓање. Значи, Марта не очекувала овакво нешто. И видите после ова, каква изјава дава Марта. Нешто слично на Петар. Петар во Матеј 16:16 16 се цекавате кога Исус ги праша учениците, што вие верувате за мене? Што мислите, кој сум јас? И Петар како отпушка. Ти си Христос, син на живиот Бог. Овде Марта вели, да, Господи, јас поверував, значи, на прашањето, го веруваш ли ти ова? Марта вели, јас поверував дека ти си Христос, Синот Божи, што треба да дојде во светот. Месијата. Патем речено, целото Евангелие во Јован, сето оно што до сега го дискутиравме, сите оние расправи што Исус ги имал, де во храмот, де на било кое друго место на сите оние празници и пасхи на кои што присуствувал, биле токму около ова прашање. Исус се обидувал да ги увери во своето божествено потекло, дека тоа е ветениот Месија кој што треба да дојде на светот и кој што треба да донесе <clears throat> спасение за паднатиот човечки род. <clears throat> И сега навлегуваме во оној дел средбата меѓу Марија и Исус, 28 стик понатаму, штом го рече тоа, отиде и ја повика сестра си Марија. Повторно ова тајно се случува. Марта, после ова, отрчува, че може би километр, не знам колко, на кое расстояние, доаја во домот, каја што сите плачат, и вели на сестра си Марија, на тајно, значи, вели стикот, самиот, велејки, учителот е овде и те вика. Таа, кога го чу, тоа стана бргу и отиде кај него зашто Исус се уште не беше дошол во селото, а стоеше каде што го беше дочекала Марта. Јудеците што беа со неа дома и ја утешуваа, кога видоа дека Марија стана брго излезе, отидоа и тие по неа мислејќи дека ќе оди на гробот да плаче. И што се случува? Еве ја средбата. Марија, штом пристигна таму каде што беше Исус и кога го виде, еве ја разликата. Марија падна пред нозете негови, му се поклони и рече, онака како што често пати правела, паѓала пред неговите нозе, да учи од него, да слуша, во оваа прилика му вели, што му вели? Истите зборови како и Марта. Никој овде не разбира што всушност прави Исус. Иначе често пати ние во животот се молиш, се моли цела црква и работите идат во сосема поинаков смер. И ништо не разбираш зашто се случува така. Затоа што Господ спрема <laughs> нешто подобро. Затоа. <clears throat> Падна пред неговите нозе и рече, Господи, да беше ти овде, немаше да умре брат. Повторно истото ограничување. Не смееме <laughs> да го ограничиме се мокинот Бог. Оној кој што е секаде, на секаде, за кого што нема вчера, денес, утре. Се е исто за мене. И Исус па кога ја виде како плаче, 33 стих, И јудејците што беа дошли со неа како плачат, се натажи во духот и се потресе. И што значи ова? Се натажи и се потресе. Исус се потресол за, за Лазара, па дека за неколку мига ќе го дигне од мртвите. Копнеш на вековите. А пред ова да ви го кажам, <clears throat> ќе ви спомнам еден личен, значи, лично искуство. А, ке се посетам на моментите кога ја закупувавме мајка ми. И наистина тоа се моменти кои што секој од нас лично тешко ги доживува. И Можда бев јас тогаш оној кој што највеќе плачеше. Иако мал, малку од малку ја знае вистината, ми ги тоа ете. Знаете како е. И тогаш на погребот, а и после, следните 40 дена, знаете што се прави, дојгаше една моја роднина, а предходно, знаете, кога на жив човек му треба помош, кога веќе умира, може да одиш и Цела година, ако сакаш. Тоа беше тешко лицемерие од неизина страна. Значи, јас, јас тоа уште потешко го поднесувам. Значи, ја немаше никаде предходно, кога мајка ми во тешки маки умираше, а потоа сите 40 дена на гробот. Токму од тоа е потресен Исус овде. Не само од тие платени ташачки, а тие може би ќе ги сватал. Платени си за тоа, платени се да плачат. <laughs> Тоа еден куп други. Видите што вели? Исус пак, кога ја виде како плаче и како плачете вредите што дојдео со неа, тој офнал во душата и бил вознемирен. Тој ги читал срцата на сите собрани. Видел дека многумина од нив се преправале дека се тажни. Знаел дека некои од тоа мноштво, кои сега лицемерно ја искажувале својата болка, еве го лицемерието, наскоро ќе прават план за убиство не само на силниот чудотворец, туку и кого сакале да убијат во 12 глава. Па и Лазар. Истиот тој за кого што дошле да, да го оплакуваат, потоа ќе ќе му спремаат начин како да го убијат, да го ликвидираат. Христос можел да обелоден обелодени нивната лажна тага, но го задржал својот праведен гнев. Значи, тоа потресување длабоко во неговата душа бил праведен гнев. Само што не е испрснал, да не кажам. Меѓутоа, тоа е Исус, нашиот пример. Се воздржал, затоа што со тоа ќе упропастил, може би, се. Зборовите што можел да ги изговори со полно право, не ги изговорил поради тие драги души кои во својата болка клечеле по неговите нози, кои на вистина верувале во него. И оние кои што стварно жалеле и тажеле по Лазара. Понатаму текстот вели 34. Исус вели, каде сте го положиле? Како да и тоа не го знае. Во ред. Му рекоа, Господи, дојди и види. Исус прослози. Овој стик е познат како најкраткиот во Библијата. Меѓутоа многу силен. Сеќавате, еднаш зборувавме на една тема, која што ја насловив солзи на небото. Исус плаче во оваа прилика, Исус плаче во уште во една прилика над градот Иерусалим. Истите солзи што таму ги пушта и овде се истите солзи. Не плаче заради Лазар. Нема никаква логика да плаче за некого кој што ќе го дигне од мртвите. И кој што ќе поживее, не знам уште колку, ама Лазар уште некој известно време живеел и не знам што се случило, може губили него. Немаме извештен, време аз не сум сретнал такво нешто, како и да е, Исус прошолзи и јудејците, значи кажав, и јудејците и сите ред до ред овде не знаат што се случува. Јудејците велат, гледај колку го сакал. А Исус плаче овде, не само заради тоа што го сака Лазара, туку заради што, тоа што не сака сите нас. Ги сакал и тие, кои што биле таму присутни, И токму поради тоа што ги сака, ја гледа и днината, ја гледа судбината на Иерусалим, ја гледа судбината на мнозина нив, дека ќе пропадна за сета вечност, тој плаче. Плаче заради нивното конечно уништување и конечна пропаст, затоа плаче. Исус ја победил смртта, и самиот, и во многу прилики, еве, со Лазар, со керката на Јаир, и нема што да плаче заради смртта на некој ближен, иако сочувствувал, иако сочувствувал во оваа прилика. Еве да прочитаме еден дел исто од Копнежот. Мегуто Исус не плачел само од сочувство кон Марија и Марта, значи бил сочувствителен. Нема ни збор за тоа дека бил сочувствителен. Во неговите солзи постоела тага која била толку возвишена над човечката тага како што небото е повисоко од земјата. Христос не плачел поради Лазар, бидејќи се подготвувал да го воскресне од гробот. Плачел затоа што многумина до оние кои што тагувале по Лазара, наскоро ќе ја планираат смртта на оној кој е воскресение и живот. И не само тоа, туку со своето пророчко око Христос го видел непријателството на фарисеите и садукеите. Знаел дека тие ја подготвуваат неговата смрт, знаат дека некои од оние кои сега се преправале дека се наклонети, наскоро ќе ја затворат пред себе вратата на надежта и портите на Божиот град. И да не читам понатаму. Плачел токму преди тие кои што за секојаш ќе бидат изгубени. Тоа е она што највеќе го поголува нашиот Бог. Да не дозволиме преку нашата непослушност, преку нашата рамнодушност, или млакост да предизвикуваме солзи во очите на нашиот Бог. Тоа на што навека го боли, затоа што дојде, последниот утренски стик беше, дојде за да го спаси изгубеното, за да го спаси секој од нас. И 37 стих, и тука ќе застанеме, некои од нив пак велеа, значи, едните велеа гледај колку го сакал, а некои од нив пак велеа, не можеше ли овој, што ги отвори очите на слепиот, во десетата глава од Јован, да направи овој да не умре? Можеше ли? Па можеше. И Марта и Марија велат, ти да беше тука, немаше да умре Лазар. Исус можеше да направи да не умре Лазар. И то не го направи тоа. И пак ќе кажам, често пати, во разни животни ситуации, ќе кажеме, односно другите ќе кажат, Они кои што не гледаат, и знаат дека идеме секоја сабота во црква, се молиме и им сведочиме и така натаму, и ќе се случи нешто во нашиот живот. И ќе кажат, па нели можеше Господ да му помогне? Нели можеше Господ да му најде работа? И ова и она? Можел? Зарем нешто Бог не може? Ама тоа не го прави затоа што има нешто подобро. <laughs> да не забораваме. Че Исус му ги отворил очите на слепороден. Исус може ли Лазара да го истили? Па и изцелувал од пат, спомавме, цели села, на сите ни искај што поминувал, не останувал ни еден болен позади. Значи, лекар над лекарите. Но, се прави во свое време. Исус може се, на овој пат сака да направи нешто многу поголемо, а тоа поголемо За тоа поголемо ќе зборуваме следниот пат, без разлика дали тоа ќе бидам јас или Јани, следната сабота попладне. Нека му е слава на Бога, што секој знае што прави, секој знае да направи во точно определено време и на најдобр начин, за да не осведочи и нас, да се уцврстиме во верата, меѓутоа не само нас и сите оние покрај нас. Нека му е слава уште еднаш. Амин.